Suratul Qalam imeteremka maka Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kuipeleka heshima yake na azma yake hata bakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yeyote na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa maka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura na waumini wanabashiriwa watayoyapata kutoka kwa mula wao mlezi na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaokadhibisha wanakanywa madai yao wanayojidaia nafsi zao bila ya haki na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera na wanatishwa. Na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ananasihiwa asubiri na astahmili. Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qur'ani tukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Nun. Nun. Wal qalami wama yasturun. Na hapa kwa kalamu na yale wayaandikayo. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kwa neema ya Mola wako mlezi wewe si mwenda wazimu. Wa inna laka la ajran ghayra mannun Na kwa hakika wewe una malipo katika Wa innaka la ala khuluqin adhim. Na hakika wewe una tabia tukufu. Fasatubsiru wa yubsirun. Karibu utaona na wao wataona. Bi ayyikumul maftun, ni nani kati yenu aliyepandwa na wazimu? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, hakika Mola wako mlezi ndiye yeye ajuaye zaidi nani aliyeipotea njia yake na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Fala tuta'il mukaththibin, basi usiwatii wanaokadhibisha. Waddu law tudhinu fayudhinun wanatamani lao ungelainisha ili nao wakulainishie wala tuti' kulla halafin mahin wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa hammazin masha'in binamin tapitapi apitaye akifitini manna'il lil khairi mu'tadin asim mwenye kuzuia khairi dhalim mwingi wa madhambi Utullim ba'da dhalika zanim mkavu na juu ya hayo mshari amejipachika tu an kana dha wa banin ati kwa kuwa ana mali na watoto idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin anaposomewa aya zetu husema Hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani. Sanasimuhu ala alkhurtum, tutamtia kovu juu ya pua yake. In inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi. Wala yastathnun, wala hawakusema Mungu akipenda. Fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun, basi litokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako mlezi nao wamelala. Fa asbahat kasrim, likawa kama usiku wa giza. Fatanadaw musbihin asubuhi wakaitana anigdu ala harfikum in kuntum sarimin ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna fantalaqu wa hum yatakhafatun basi walikwenda na huku wakinongonezana alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin ya kuwa leo hata maskini mmoja asikuingilieni wa ghadau ala hardin qadirin na walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo falamma raauha qalu inna ladallun basi walipoliona wakasema hakika tumepotea bal nahnu mahrumun bali tumenyimwa qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun mbora wao akasema Sikukwambieni kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin wakasema ametakasika Mola wetu mlezi hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao qalu ya wailana inna kunna taghin wakasema ole wetu tulikuwa tumeikiuka mipaka asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun asa mola wetu mlezi akatubadilishia lililo bora kuliko hili Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi. Kadhalika al'adhab wala adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Namna hivi yanakuwa mateso na bila shaka mateso ya akhira ni makubwa zaidi laiti wangelijua inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im Hakika wacha Mungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao mlezi. Afanaj'alu almuslimina kalmujrimin. Kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu? Ma lakum kayfa tahkumun. Mna nini? mnahukumu vipi am lakum kitabun fihi tadrusun au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma inna lakum fihi lama takhayyarun wa mtapata humo mnayoyapenda am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia salhum ayyuhum bidhalika zaim waulize ni nani miongoni mwao dhamini wa haya am lahum shuraka falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin au wanao washirika basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as sujud fala yastati'un, siku utakapowekwa wazi mundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون macho yao yatainama chini fedheha itawafunika na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima fadharni wa man yukathibu bihadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Basi niache na wanaokadhibisha maneno haya tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua. Wa umli lahum inna kaidi matin, na inawapururia muhula, hakika hila zangu ni imara. Am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, au unawaomba ujira na wao wanaemewa na gharama hiyo am indahumul ghaib fahum yaktubun au iko kwa usiri basi wao wanaiandika tasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada wa huwa makdhum basi ngojee hukumu ya Mola wako mlezi wala usiwe kama mmezwa na samaki aliponadi naye kazongwa laula antadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum kama isingelimfika neema kutoka kwa mula wake mlezi bila shaka angelitupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu majnun. na waliokufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu. Wama huwa illa dhikrun lilalamin, na hayakuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote.